Istaknuta priroda ne. Pomaknute granice nacionalnih parkova. Đuru Gavrana iz udruge Prirode i društvo, jednog od autora izložbe Taknuta priroda ne, koje se nedavno održalo u zgradi Šar, uhvatili smo s nekoliko pitanja neposredno prije odlaska iz Čakovca. Koji je razlog vašeg posjeta Čakovcu? Pa evo, u Čakovcu smo organizirali skupa s aktom jednu izložbu na temu nacionalnih parkova pod naslovom Taknuta priroda ne, što je projekt e, Udruge priroda i društva još iz 2003. godine kada smo biciklima obišli sve nacionalne parkove. Koji je cilj izložbe? Pokazati ljudima e, neke zakone koji vladaju unutar nacionalnih parkova parka, odnosno tu ljepotu im približiti da bi ih sami potakli da krenu prema prirodi. A stvar nacionalnih parkova da tamo postoje određeni zakoni, znači ponaša se kao nekakva država unutar države i, i, i ljudi koji dolaze u nacionalne parkove se pridržavaju tih zakona. Tamo je apsurdno baciti papirić na pod, dok van, čim izađe se van granice nacionalnog parka, to postaje normalno. I sad se postavlja pitanje zašto ta granica onda postoji, zašto se tamo pridržavamo takvih pravila, a vani se ne pridržavamo. A drugi razlog je taj što je tamo ostala još ta netaknuta priroda o kojoj mi cijelo vrijeme pričamo i koju bi htjeli sačuvati za svoju djecu i onda smo htjeli tu netaknutu prirodu približiti se na način bez da je dotaknemo, odnosno na ekološki prihvatljiv način, pa smo zato cijeli put obišli bicikl. Koji je vaš predlog u pogledu modificiranja zakona, dakle kako izbristiti tu granicu o kojoj govorite? Zapravo cijeli taj pristup da se ljude potakne da dođu u nacionalni park, e, mislim i ja sam prije kad sam imao išao u prvi razred osnovne škole se čudio kad mi je teta govorila nemojte bacati papiriće na pod jer sam je da sve puno papirića na podu. I onda kad sam krenuo u prirodu i kad sam počeo shvaćati šta se zbiva i da je to da papiriću nije mjesto na podu, ali papirić je u ovom, u trenutku simbolika. Mislim, da radi se samo o papiriću, nego uopće o razmišljanju prema prirodi i onda kad ti zakoni postanu prirodi normalni, onda ih se tako normalno primjenjuje u svakodnevnom životu. Ja mislim da upravo ovo ako potakne jednog čovjeka da, da vidi nešto lijepo i kaže ja želim to posjetiti, i u toku tog posjeta shvati ja ne želim baciti papirić podjel, tu mu nije mjesto, da će se na taj isti čovjek kad se vrati doma pridržavati toga. Kako još aktivnosti možemo očekivati od udruge prirode društva u bliskoj budućnosti? Izložba je nakon na prvi put poslana u Čakovcu i otvoreni smo za sve dalje ponude bilo kojeg grada ko želi udomaćiti ovu izložbu, rado bi ju pokazali. Također pozivam sve Čakovčane da dođu i pogledaju izložbu, da možda neko od njih ode i u nacionalni park koji. Krenuli smo s ovim projektom koji je u biti nekako ljudska prava je tematika i radi se o zapadnoj Sahari koja je posljednja afrička kolonija i u zadnjih godinu dana smo je dva put posjetili i sa marokanske i sa alžirske strane i idući tjedan imamo u Zaboku izložbu znači na temu Zapadna Sahara posljednja afrička kolonija i radimo sad na pripremi kratkog dokumentarnog filma i možda nekakvog pisanog oblika te problematike. Civilka sajam stipendija. U srijedu 24. listopada 2007. u trajanju od 10 do 18 sati Institut za razvoj obrazovanja organizira najveći sajam stipendija u Hrvatskoj. Sajam se održava u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Sajam stipendija 2007. jedinstven je događaj od nacionalnog značaja na kojem će se na jednom mjestu predstaviti više od 70 stipendija i drugih oblika financijske potpore dostupnih hrvatskim građanima za visoko obrazovanje u Hrvatskoj i inozemstvu. Na sajmu će sudjelovati 27 uglednih hrvatskih i inozemnih institucija, čiji će predstavnici i bivši stipendisti pružati sve potrebne informacije o stipendijama i odgovarati na upite posjetitelja. Program sajma stipendija 2007. i popis izlagača dostupni su na službenim internetskim stranicama sajma www.stipendije.info koji ujedno predstavlja i prvi hrvatski internetski portal o stipendijama. Civilka. Civilka. Mirovni studiji vas po deseti put pozivaju na upis. Mirovni studiji su jedinstveni jednogodišnji neformalni program obrazovanja za mir i nenasilje za mlade i odrasle, a provodi ga Centar za mirovne studije u Zagrebu. Za program se mogu prijaviti osobe starije od 18 godina zainteresirane za propitivanje pojma i prakse mira, nenasilja, ljudskih prava te aktivnog nenasilnog djelovanja. U radu programa koriste se metode aktivnog, participativnog, kontekstualnog učenja i razmjene iskustava u kombinaciji s radionicama i predavanjima predavanjima. Predavanja se održavaju dva puta tjedno u popodnevnim satima od 17 do 21 sat, a neke od tema kolegija jesu ljudska prava, civilno djelovanje javne politike, etnički identitet, feministička politička antropologija i druge. Prijava uključuje popunjen prijavni obrazac, intervju te esej ili osobni osvrt napisan na jednu od ponuđenih tema. Prijaviti se možete do 20. listopada 2007. na adresu Centar za mirovne studije Nazorova 1 Zagreb ili internetsku adresu duplove duplove.cms.hr. Civilka. Četvrta nacionalna konferencija o volonterstvu u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, mreže volonterskih centara i vladinog ureda za udruge u Opatiji će se 18. i 19. listopada u hotelu Četiri Opatijska cvijeta održati četvrta nacionalna konferencija o volonterstvu pod nazivom Volontiranje u lokalnoj zajednici, volontiram lokalno, djelujem globalno. Konferencija će okupiti predstavnike lokalne i regionalne samouprave s ciljem da ih se informira, motivira i osnaži u primjeni zakona o volonterstvu na lokalnoj i regionalnoj razini. Na konferenciji će biti uručene nagrade za volonterstvo škola prijatelj zajednice i tvrtka prijatelj zajednice. Civilka vodič kroz udruge u Europskoj uniji. Na prošlotjednoj konferenciji održanoj u Splitu pod nazivom Dijalog civilnog društva Hrvatske i Europske unije, stanje i perspektive, predstavljena je novoizašla knjiga Vodič kroz udruge u Europskoj uniji. Izdavač prvog izdanja ove knjige na hrvatskom jeziku je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, a autorica knjige je Ina Petrenko, dok je izdavač i priređivač izvornika na engleskom jeziku European Citizen Action Service iz Brisela. Vodič među ostalome donosi upute o tome kako osnovati udrugu na razini Europske unije, kako je registrirati i početi voditi, čak i u slučaju kada udruga zato nema dostatnih financijskih sredstava, te podrobno objašnjava ulogu koju imaju udruge u Europskoj uniji. Civilka za anketa vezana za okoliš. To nije velika zagađena u su na druge županije. Trebalo bi se to srediti na najviši način kaj se može. Pa ja mislim da je u posljednje vrijeme se znatno pojačao u odnosu na ranije godine. A ja mislim eh, a priori na ove hidrocentrale što su nam izgradili. Jer eh, ranije godine kad nismo imali, ja nisam od jučer, hidrocentrale nije bilo djece sa toliko realnim problemima, astmama, poglavito sa nekim alergijama. I po meni ja to pripisujem sve tim akumulacijama Dalmacijskim jezerima? Pa ima tu okolnih tvornica koje ispuštaju te otrovne plinove, najviše iz automobila. Trebalo bi donijeti neki zakon za pročišćivače koje bi se ugrađivali u tvornicama za pročišćavanje vode i na kimoje te dimnjake da se stave neki pročišćivači za plinove. I na automobile, dobro, sad se već ugrađuju ti katalizatori, ali mislim da bi to trebalo biti bolje primijenjeno. Činjenica da automobilska industrija je dosegla tolike razmjere da tu više ne možemo reći da se vraćamo u e, srednji vijek na kočije i konje. Moramo biti u tijeku. Ja konačno jesam vozač od 70. godine, posjedujem tri automobila, ali za evo, uže odlazak u i tako koristim uvijek biciklo. Pa bi tako i ostalima preporučila da na manjim relacijama koriste, ja inače živim na Vojnim vrtovima, to je kvart kod bolnice i ja ne vidim uopšte potrebu da ja idem sa automobilom u grad. Činjenica da idem dole do Zagreba